Նախորդ բանորությունների մասին համառոտ։ Խորհրդակցություն Արցախի Հանրապետության ոստիկանության ղեկավար կազմի մասնակցությամբ։ Արցախի խորհրդանի նախագահն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի տեղակալ Աշոտ Հովակիմյանին։ Արցախի պետնախարարն ընդունել է դեսպան Յանս Յոխեն Շմիդտին։ Ստեփանակերտում մեկնարկել են ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստման դասընթացները։ Բժիշկների միավորում բարեգործական հասարակական կազմակերպության մասնագետները Մարտունու շրջանում իրականացրել են անվճար հետազոտություններ։ Այսօր թատրոնի միջազգային օրն է։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը մարտի 26-ին անցեկացրել աշխատանքային խորհրդակցություն Արցախի հանրապետության ոստիկանության ղեկավարի կազմի մասնակցությամբ։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, խորհրդակցությանը մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել վերջերս Մարտունու շրջանում տեղի ունեցած միջադեպի հետ կապված հարցերին։ Նախագահ Սահակյանը համապատասխանություններ է տվել մանրակրկիտ քննություն անցկացնելու, կատարվածին օբյեկտիվ գնահատական տալու եւ նմանատիպ երևույթները հետագայում բացառելու նպատակով անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելու ուղղությամբ։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում ոստիկանության քննչական վարչության պետ Իգոր Գրիգորյանն ասաց, որ երկրի ղեկավարին զեկուցվել է կատարված աշխատանքների եւ հարուցված քրեական գործի նախաքննության ընթացքի մասին։ 2018 թվականի մարտի 16-ին Մարտունի շրջանում խուլիգանության դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործով նախագահ ինզեկուսվել է քրեական գործի նախագահության ընթացքը։ Քրեական գործը հարուցվել է մարտի 17-ին հանրապետության քրեական օրենսգրքի 269 հոդվածի 4-րդ մասով խուլիգանության դեպքի արդիվ։ Նշված քրեական գործով 8 անձ ձերբակալվել է, որոնց հետագայում նախագահության ընթացքում ձեռք բերված բավարարապատությունների հիման վրա մեղադրանքի առաջադրվել եւ միջնորդվել է առաջիացան դատարան կալանքը որպես խափանմիջոց կիրառելու համար։ Նշված անձանց վերաբերյալ ներկայացված միջնորդությունները բավարարվել են։ Նախաքննության լրիվ եւ բազմակողմանի եւ օբյեկտիվ նախաքննություն իրականացնելու համար նախագահան զեկուցվել է կատարված աշխատանքները եւ ծածվել համապատասխան ցուցումներ։ Նույն օրը նախագահ Բակոս Սահակյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի տեղակալ Աշոտ Հովակիմյանին։ Հանդիպանը քննարկվել են արտաքին քաղաքականությանը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Աշոտ Հովակիմյանի խոսքով հիմնականում քննարկել ենք տարբեր ուղիներ, թե ինչպես մենք ավելի առաջընթաց գրանցենք նաև Արցախի հանրապետության միջազգային կազմակերպություններում ոչ միայն Երևանը, այլ նաև որ เป զի Արցախը իր տեղը ունենա եւ գրանցի տարբեր միջազգային կառույցներում տեսակետը հայտնելու դիրքորոշումը ունենալու։ Սա էր հիմնական մեր ընդհանուր արդյունավետ շատ հետաքրքիր խոսակցությունների բուն թեման։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալին նույն օրն ընդունել է ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Խորհրդանի խոսնակը ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հետ խորհրդանական մակարդակով համագործակցության ուղղությունները եւ թեմաների շրջանակը։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Աշոտ Հովակիմյանը նախ գոհնակություն է հայտնել Հայաստանի եւ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունների համագործակցության ընթացիկ մակարդակից, նշելով, որ այն հետսհետե on-line-վում է եւ ներկայացրել է առաջիկա ծրագրերի ուղղությունները։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը մտքեր են փոխանակել միջազգային հարթակներում Արցախի դիվանագիտական եւ խորհրդանական ներկայացվածության, այդ միջավայրում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ նկատվող զարգացումների, ինչպես նաեւ համատեղ ծրագրերի ուղղությամբ համագործակցության հերանեկարների վերաբերյալ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Մարտի 26-ին Արցախի խորհրդանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նախկին դեսպան Յանս Յոհան Շմիդտին։ Ազգային ժողովի ղեկավարը բարձր է գնահատել նախկին դեսպանի Արցախի հանդեպ ունեցած շարունակական հետաքրությունը եւ պատրաստակամություն հայտնել պատասխանել Արցախի տարբեր ոլորտներից նրան հետաքրող հարցերին։ Հանս Յոհան Շմիտը խորհրդանի ղեկավարին է ներկայացրել Հայաստանի հետ կապված գրթական ոլորտում իրականացվող ծրագրերը, Մասնավորապես խոսելով դասախոսությունների եւ ուսանողներին եվրոպական կրթական նախագծերին մասնակից դարձնելու աջակցության մասին։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են նաեւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հերանեկարներին, արցախցիների ազատ տեղաշարժի իրավունքին, դիվանագիտական շփումներին եւ այլ հարցերով գերմանական փորձին վերաբերող թեմաներ։ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ եւ լազոր դեսպան Հանս Յոխան Շմիդտին նույն օրն ընդունել է Հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Նա բարձր է գնահատել Արցախի հետ նրա ունեցած անշահախնդիր բարեկամությունը։ Հանս Յոխան Շմիդտի խնդրանքով Արայիկ Հարությունյանը ներկայացրել է Արցախի սոցիալ-տնտեսական բնագավառում վերջին զարգացումները, ինչպես նաև անդրադարձել է ներդրումային մի շարք ծրագրերի։ Հանս Յոխան Շմիդտին ընդունել է նաև Հանրապետության արտգործնախարար Մասի Իսմայելյանը։ Հանդիպման արտգործնախարարն անդրադարձ է կատարել Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի ներկա փուլին, ինչպես նաև Արցախում տեղի ունեցող բարեփոխումների ընթացքին եւ արտաքին կապերի հաստատման ու ընդլայնման ուղղությամբ արձանագրված ձեռքբերումների։ Այսօր թատրոնի միջազգային օրն է։ Մասնագիտական տոնի կապակցությամբ մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շավերդյանը հանդիպում է ունեցել հանրապետության թատերարվեստի մի խումբ գործիչների հետ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Մասնագիտական տոնի կապակցությամբ շնորհավորելով հանդիպման մասնակիցներին նախարարը մաղթանքներ հղեց Արցախի բեմարվեստի գործիչներին։ Սրտանց շնորհավորում եմ ձեզ թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Թատրոնն աշխարհի հնագույն արվեստներից է եւ ինչպես հնագույն ժամանակներում, այնպես էլ այսօր այն հանդիսանում է հզոր զենք ազդելու մարդկանց գիտակցության եւ հույզերի վրա։ Ցանկացած հասարակության մշակութային առողջ կյանքի հիմքը թատրոնն է, քանի որ այն իր մեջ ներառում է արվեստի մի շարք ճյուղեր։ Հայ ժողովրդի, մասնավորապես արցախցիների համար թատրոնը միշտ էլ եղել է հասարակական մշակութային կյանքի կարևոր բաղադրիչ։ Այնուհետև խոսելով Արցախում թատրոնի երբեմնի парքը վերականգնելու անհրաժեշտության մասին, Սերգեյ Շահվերդյանն առաջարկեց ներկայացնել այն խնդիրները, որոնք հանգարում են ոլորտի առաջընթացին։ Պարզվեց, որ դրանք հիմնականում նյութատեխնիկական բնույթի են՝ հանդերձարան, դիմահարդարման սենյակներ, բե միջափերի եւ լուսավորության հարցեր։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ շուտով մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի մի ամբողջ հարկ տրամադրվելու է թատրոնին, այդպես ժամանակավորապես լուծելով ներկայացված խնդիրները, բայց նախարարին առավելապես հետաքրքրում է էին ստեղծագործական արդյունքները։ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի երիտասարդ դերասան Գենադի Արուշանյանն այդ կապակցությամբ համոզմունք հայտնեց, թե բավարար մակարդակի արդյունք ունենալու համար դեռ շուտ է։ Հիմա ցանկ կգա ժամանակ, երբ կհանձրե հունցքը։ Մեր մոտ մի քիչ շուտ է։ Այդքան կտրուկ պահանջավոր դեր կաղապարների մասնակից դեռ կերակրել է անկեղծորեն գերագրեք եւ դուք այդ ցանկի հոնսքը յուրը կլինի ու մոտիկան մայ որովհետեւ մտորը պենսերի չհագեցված հետ պատերազմն այո չեն նկատում ճգնաժամ հա այո չեն նկատում մանդիկներ ինքը վեր գաղափարից չի վազել ու ինքը քանդիներ չունի դաստայից ասած գերագրի նոր առաջնություն պահանջի դեռ այդ նոկան որնաստել ու չպիտի վախենանք դες բացի եկած խոսելուց ու բացի եկած ասելուց որ դեռ չկա Ինչ վերաբերում է Արցախի մայր թատրոնի շենքին, ապա Սերգեյ Շավերդյանը հույս հայտնեց, որ հաջորդ տարվա աշնանը թատրոնը կվերադառնա իր հնամենի օջախը, իսկ մինչ այդ նա կոչ արեց Արցախի թատրոններին եւ առհասարակ ստեղծագործական խմբերին միանալ հանրապետության այդ նշանակալի մշակութային կառույցի վերականգնման ուղղված արշավին, որ սկսել են Հայաստանում եւ որին նրա խոսքով Արցախից ոչ ոք դեռևս չի միացել։ Ամբողջ Հայաստանում գիտեք, մեծ արշավ է սկսվել դրամահավաք եւ օգուտ Արցախի Վարան Փափազյանի անվան թատրոնի վերականգնման։ Այդ գործընթացը սկսած է թե դրամահավաքի, թե թատրոնի վերանորոգման գործընթացն է սկսված։ Հայաստանի թատերական կազմակերպությունները բոլորը ներգրաված են դրա մեջ, բայց ես չտեսա որևէ մեկը այստեղ Արցախում նախաձեռնություն անի, որ վերեք 1-2 ներկայացում տանք, որպեսզի շահույթներ փոխանցենք թատրոնի վերականգնման գործընթացին։ Հանդիպմանը նախարարը պատվոգիր շնորհեց Շահումյանի շրջանում Խարվաճարում գործող միջնաբերդ ինքնագործ թատերախմբին ու խոստացավ հետագայում պետական հովանու ներքո առնել այն Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Բժիշկների միավորում բարեգործական հասարակական կազմակերպության մասնագետները Մարտունու շրջանում իրականացրել են անվճար հետազոտություններ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Բժիշկների միավորում բարեգործական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ, մասնագիտությամբ ատամնաբույժ եւ դիմացնոտային վիրաբույժ Արմեն Պողոսյանի հետ ունեցած մեծ ճեպազրույցում տեղեկացանք, որ կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2017 թվականի հունիսի 1-ին, ի նպաստ Արցախ Թուրք Հայաստան երամիավորման ամրապնդման։ Կազմակերպության կազմում կամավոր հիմունքներով ընդգրկված են Երևանի առաջատար բժշկական կենտրոնների փորձառու և սկսնակ մասնագետներ եւ տարբեր պետություններում աշխատող հայ բժիշկներ։ Կազմակերպությունը գործում է հայրենակիցներին օգտակար լինելու, ժողովրդի կողքին կանգնելու, իրենց մասնագիտական համատությունները եւ ազնական ֆինանսական նախագծերն ազգի բարեկեցությանը ծառայեցնելու առաքելությամբ։ Այն կամավորական անվճար հիմունքներով ու սպասարկում է իրականացնում Հայաստանի մարզերի եւ Արցախի շրջանային հիվանդանոցներում, կատարելով բժշկական անվճար հետազոտություններ, մասնագիտական միջամտություններ եւ տրամադրելով դեղորայք։ Բոլոր տեխնիկական եւ նյութական ծախսերը կոկում է հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահը։ Արեն Պողոսյանը խոստովանում է, որ իր համար բարեգործությունը կենսակերպ է։ Ինչպես նշեց նա, կազմակերպության ծրագրի համաձայն անդամ բժիշկներն մատուցում են ինչպես բժշկական, այնպես էլ հոգեբանական ծառայություններ։ Բարեգործական նման ծրագրերն իսկապես ողջունելի են, որոնք լուրջ աջակցություն են սահմանամետ պատերազմական գործում ապրող ու արարող մեր բնակչության համար։ Դուք լսում եք լուրեր Իր հայտարարությամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը թույլատրեց իր դիրքերը միջազգային հարթակում։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Պետական դումայի ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման ու հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը մեկնաբանելով Իլհամ Ալիևի Երևանն ու Զանգեզուրը վերադարձնելու մասին հայտարարությունը։ Այդ հայտարարությունը ամենայն հավանականությամբ արվել է ներքին լսարանի համար հաշվի առնելով այդ երկրում առաջիկա ընտրությունները։ Սակայն այդ հայտարարությունը քաղաքական եւ պատմական տեսանկյունից որևէ քննադատության չի դիմանում։ Հասկանալի չէ, թե ինչպես որևէ մեկը կարող է լուրջ վերաբերվել այդպիսի հայտարարությանը, ընդգծել է падգամավորը։ Կոնստանտին Զատուլինի կարծիքով Ադրբեջանի նախագահի նման հայտարարությունը կապված է նրա ստացած կրթության որակի հետ։ Ոստի նա խնդրել է հայկական լսարանին լուրջ չվերաբերել այդպիսի հայտարարությունների։ Նոր հարավային US նահանգի հայ-ավստրալական խորհրդանական բարեկամության խումբը բանաձև է ընդունել իր համերաշխությունը հայտնելով Արցախի հանրապետությանն ու վերջինի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին։ Այդ մասին հաղորդում է Ավստրալիայի հայ դատի հանձնախումբը։ Բանաձևն ընդունվել է նոր հարավային Ուելս նահանգի հայ-ավստրալական խորհրդանական բարեկամության խմբի եւ Արցախի պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանի միջև կայացած հանդիպման արդյունքներով։ Բանաձևում մասնավորապես նշվում է, որ նոր հարավային Ուելս նահանգի խորհրդանը 2012 թվականին ընդունել է բոլոր ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի եւ կոչ արել երկրի կառավարությանը պաշտոնապես ճանաչել Արցախի հանրապետության անկախությունն ու ամրապնդել Ավստրալիայի ու Արցախի հանրապետության եւ նրա քաղաքացիների միջև կապերը։ Խումբն իր համերաշխությունն է հայտնում 2012-ին ընդունված բանաձևին, այդ թվում Արցախի հանրապետության ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման հետ կապված։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 5-ից 10-ը առանձին շրջաններում հնարավոր է մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4-ից 8, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան տաքություն։